ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! nag Sarap siguro mag-ano ngayon. sa may kalayaan. <laughs> Buksan ko kaya itong lalagyan ng candy. Balik ko na. Gusto ko ata narang tumawag sa tele. <laughs> Gusto ko tumawag sa telepono. So, dial ko. 000-90000-50000-9900552-9920007-52 habang binubuksan ko yung Ken. Ano ba yan? Ano ba yan? Ay! ang hirap naman! <laughs> Napagod ako! Tinapon mo yung telepono ba? Buti na practice na natin gagawin natin sa Japan. Oo, yan. Gagawin Ayan natin ang sa Japan gagawin namin sa Japan. Oo. Tawag doon kay Jobert. Ah, ah, mukha tayong tanga. <laughs> ano yung parang pagkain ah. ha? <laughs> Mukha tayong tanga. Mukha tayo tanga. Mukha tayong tanga. Oy, ready ka na ba? Magpasalamat ka muna sa mga ano natin sa mga supporters Kaya natin. maraming salamat po sa Walang patuloy na kasawa-sawa. sumusuporta sa kasalit ko ni Kuya Jobber. Buti na lang. Ayan, at ah, buti pa kami. Itong show namin ay hindi nalalagas. Hindi nalalagas. Marami ng show na nalagas, Pero ito, hindi manalagas. at na-extend tayo hanggang December. December. Yan, abangan nyo kami hanggang Hindi December. yan, hindi pa amin. matatapos yan hanggang... Hanggang December pa kami! Next time! Ah! Wala pa nga naman! Hanggang December pa kami! trabaho pa kami. May pagkain pa kami ni Jobber. Ah, mama. Mama. At ready ka na kay Jobber? Siyempre. Oh, sabi ni Paul, Christian De Leon, bakit kinaagat ng mga estudyante ang takip ng ballpen? Masarap ba yun? kinakagat ng mga yan. estudyante. Gawain dati kasi yan. noon, yan. pinagpapalo sila ng teacher nila nung ginawa nila yun. Kaya, dati kasi ang kinakagat ng mga estudyante ay kuko. Mga kuko? Oo. Ang kinakagat nila. Ta ngayon, nauubos na yung kuko nila, na-infection yung kamay nila. Mm. Yung sabi ng teacher, imbis na kuko, ballpen ang kainin nyo. Pwede yan. Pwede yan. Ah, ano, naubos naman yung ballpen, nagreklamo yung mga magulang. Dahil bili sila ng bili ng ballpen. Oo. Ang nangyari, iniinom nila yung tinta. Grabe naman yung mga bata na yan. Bakit grabe naman silang... Mga iniinis- pasaway. Ah, mga pasaway. Oo, Pasaway. Ah, mga Ang, tapos pasaway. nung napinagbawalan sila ng principal, sabi may expel sila pag ginawa nila yon Ang ginawa nila, ininom nila yung tinta. Tapos binugo nila sa principal. Grabe, ang sama naman ng mga Welga, bata na yan. Welga. Anong school yan? Saan school yan? Sa, sa ibang bansa ba yan? School of Rock. School of Rock. School of Rock? May school, totoo pala yung School of Rock. Puro mga ano yung mga tin yan. unang tinuturo sa School of Kung Rock? paano magtono ng gitara. Yan, sige nga. Yan, paano magtono ng gitara in one minute. In one minute, sige nga. Yan. Kasi ano tono na? tono na yan. Testing mo nga. My teacher looks ugly yung pinagawa Sabi nila, kaya expelled sila. My teacher looks ugly. O mas, mas lalong ano yun, Sige sirain nga, mo. sige, sige. May, at ah, plural yun eh, mas lalo ko ma-expel eh. doon. Pag teacher- may teacher looks ugly, yun, oh. isang teacher lang yun, isang linggo yun. Pag sinabi mo, my teacher's look Agree, dami. Yo, nyari na. <laughs> Patay ka, na. expel. May PE na ba dati? Doon sa sa School of Rock ba may PE? Wala, walang PE doon. Ang pinaka-PE doon, gitara pa rin. Wala kang gagawing iba? Wala ang gagawin doon, yung mag-gitara, kumanta, hmm. gumawa ng kanta, mag-drums, siguro brak nga eh. Hmm. Mag-slam jam, mag-slam. Islaman kayo, Islaman. Ah, kahit na recess. Dati ba, pag nagko-concert yung rock, may Islaman na talaga? Tumatanong sa stage, tapos pag may sumalo, expelled yun. <laughs> dapat, dapat walang sasalo? Dapat walang sasalo? Para maranasan niya kung gaano kasakit. Ah, hindi na ulit oo, oh, hindi na, hindi na. Hindi na. <laughs> Yung mga nakaka... Yung ano? mga, sum- mga ano doon, mga valedictorian, yung nasasaktan, tapos bumabalik ulit, tumatalon ulit. Yun ang mga balik Victorian doon. Sorry, yung bali-bali na buto nun. eh. <laughs> Okay, next question. Sabi ni Russell Yu, lahat ba ng King Cobra ay lalaki? Meron bang Queen Cobra? Nako. Wala na. Ito, ah. ah, ang King Cobra kasi ay nagiging makamandag lang pag may queen. Mm, kaya pag nakita ka ng King Cobra na wala, kailangan silipin mo muna yung buong paligid kung may queen. Pag yung King Cobra lang yung asarin mo, patuka ka ng patuka, wala. Ang Wala. laman ng ang laman ng bibig noon puro cotton candy lang ganun na ano yun? Candy store. Paano mo madidetermine kung siya ay King Cobra at ano itsura? Ang King Cobra Ano ay itsura? may chinelas. Nakachinelas. Nakachinelas. Yung bunto. namumulot yun ng isang Oh, para. oh, ang, isa ang King Cobra, namumulot ng chinelas yun. Nakaangat yung buntot nun may chinelas. King Cobra. King Cobra yun. King Ang Queen Cobra, Oh. nakatambay lang yun. Nakaganon lang Queen yun. Cobra. Oh. Tsaka, ganyan lang. ang... Gagawin ni Ah, Garbag. pagka nag- nag-enjoy sa... Makakita ka. Pinatawag. Maririnig mo yun, nakatambay ka, magigagano. Yun. Yun. sila. Tumatawag sila. Pag isa ka, biglang ma, butugtog kang ganyan, biglang... Mahas! Ba yun? Tignan mo nga, ganun. Mama! Ganun pala mang biko may mga Ang ano. lakas pa naman ng kamandag nun. Ano, ang bilis ng kamandag nun. Ano, 0.3 seconds, patay ka na. Ganun nakabilis. <laughs> Ganun kabilis. Ano, ah, kung nagkaanak ang Queen, Milliseconds pala yun. kung nagkaanak ang King Cobra at Queen Cobra, anong pangalan ng... Rattle Cobra. Ra- oh, meron din na Labas Cobra. nun, may dalang tamburin yung gumaganong. <laughs> Rattle Cobra, hindi pa ako One, nakakita niyan. two, ganyan. Yun naman ang pagtawag sa'yo. Ayan, yun. ah. Pag, na, pag nakatatlo yun. Ano yun? Pag di ka lumapit, babatuin ka na Kuya natin. Jobert, katanungan puso na, oh. Ah, katanungan puso. Sabi ni Casey Jordan, ba, magaling mag-dunk to. Paano maiwasan ang ma-inlove sa isang tao? Bakit maiwasan? Diba? Bakit maiwasan na ma-inlove ka sa Bulagin isang mong mata mo. Bulagin mo. Hindi mo siya makikita. Hindi mo siya makikita. Parang ka walang umi. pa- Lagyan mo ng tape mata mo. Hmm. Lagyan mo ng ano, yung packaging tape. Tatlong ikot. Mm. Yun, hindi mo natatanggalin yun. Dahil alam mo na kung anong magiging kapalit pag tinanggal mo. Matatanggalan ka ng kilay o oh, <laughs> pinikmata. Wala. Hindi mo kasi maiwasan sa tao. Meron bang hindi na love na tao? Oo Sige. nga eh. Oo, hindi ko alam. Hindi ko alam. Alam, alam mo pagka kasi naramdaman mo. Ang taong hindi na love, wala yan. Hindi tao Ibig sa, yan. eto kay Jobert, para sa'yo ha, ah, sa ano, kapag ba nakakita ka ng isang tao at naramdaman mo na parang in love ka, yun na yung umpisa nung pag- pagiging in love mo sa kanya. Yun na yung umpisa na makakarinig ka ng... tsk, tsk. Kaya pumunta na tayo sa ating Britney Kuya Jomar, lagi ka po inaabangan ni Lakay ko. Ang, sag- lagi po inaabangan ni Lakay ko ang sagot ka ni Kuya Jobert. Pabati naman po sa Mayoni family sa Pasig at Casanova family sa San Quintin, Pangasinan. Danica Loris Mayon. Sabi ni Neil Pyongs, Kuya Jabert, pa-shoutout na din po sa Piyong Piyong Pongko Family. Hanip ah, pa. Piyong Pongko. Pongko Family at Omiliano. Ah. Lean chicken, lean chicken. Emiliano family from Palawan. Aba, umabot tayo ng Neil Palawan, ha? Pionks, Neil Pionks. Hello sa'yo. Gabi-gabi namin inaabangan si Kuya Jobert. Pasyoutout naman po sa Payoan family and Carbunco family. More Yeah. power to you and God bless comes Payoan. Alright. At syempre, Kuya Jobert, how they can ask the question to us? They can ask the question by looking for the King Cobra. <laughs> I like ang Facebook page ng Sinimo, ng Sinimo. Tapos makakita sila ng post tulad nito. At sa post na yun, i-comment nila kanilang mga tanungan at sasagutin namin katulad ng ginagawa namin dito. At syempre, you can watch our full episode on YouTube. That's it. Tandaan ninyo. <laughs> Hindi, pwede, at, at syempre, pwede nyo panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sinmo. Tandaan ninyo lahat ng tanong ninyo, kayang-kaya kung sigat niyan dahil... Sigit ka ni Kuya Joey. bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.